E, inkluzivno obrazovanje e, je nešto što se e, u poslednje vreme, o čemu se mnogo razgovara u, u obrazovanju, odnosno u školama, Ministarstvu prosvete, preškolskim ustanovama, razgovara sa roditeljima, sa drugim interesnim grupama kao što su stručne institucije, zdravstvo, socijala, znači veza lokalna samuprava. Ono što smo od maja prošle godine krenuli da radimo u našim školama, preškolskim ustanovama, odnosno na svim nivoima obrazovanja, e, jeste kvalitetno obrazovanje za sve. Nacionalni seminari koji su obuhvatili ovu problematiku e, su omogućili e, da se predstavnici škola, odnosno zaposleni u obrazovno-vaspitnim ustanovama, zatim roditelji, predstavnici lokalnih samouprava i članovi interesovnih komisija koje su formirane na nivou svake opštine razgovaraju o kvalitetu obrazovanja svako iz svog ugla. Šta to u stvari praktično znači? Praktično znači da razgovaramo o jednakim šansama za svu decu koja se uključuju u sistem obrazovanja. E, svako dete ima pravo i mogućnost da se uključi u sistem obrazovanja, odnosno ima pravo na obrazovanje. Potrebno je da svako dete ima jednake šanse za obrazovanje, a da se kada uđe u sistem obrazovanja e, omogući e, jednak kvalitet, odnosno šansa da svi dobiju pre, u, u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama e, obrazovanje koje će biti u skladu sa njihovim razvojem. Odnosno da svi i sva deca imaju mogućnosti da u obrazovno-vaspitnoj ustanovi e, imaju mogućnost za razvoj, zatim za dalje obrazovanje, za kontakt sa vršnjacima i učestvovanje u nastavi i van nastavnim aktivnostima kroz sve vidove. To praktično znači e, da se nastave i van nastavne aktivnosti, odnosno život i rad ustanove mora organizovati tako e, da uzme u obzir e, svu decu, odnosno potrebe dece i roditelja koji se uključuju u obrazovanje. A to znači jednaka šansa za sve. Kao što znate, E, zakonska regulativa u oblasti obrazovanja je omogućila da se sva deca određenog uzrasta e, uključe u sistem obrazovanja, odnosno e, da se upišu u preškolski ustanove pripremni preškolski program i osnovnu školu bez diskriminacije, odnosno uz uvažavanje znači, pola, nacionalne pripadnosti, mesta stanovanja, jezika e, koji, na kome se nastava izvodi, što znači da, da, da se daje mogućnost i deci koje govore na više jezika zatim deci e, koja, e, koji nije materni jezik, jezik na kome se izvodi nastava, e, zatim deci koji dolaze iz ruralnih sredina, deci koji dolaze iz osetljivih društvenih grupa, kao što su romska deca, izbegla i raseljena deca, zatim deca koja dolaze iz porodica koje su deportovane iz Evropske unije svi imaju pravo na jednako obrazovanje, promenjena je upisna politika. Do sada smo razgovarali o tome da se e, upis e, vršio nakon e, ispitivanja zrelosti za polazak u školu. Upisna politika je promenjena u tom smislu što se sva deca upisuju, a sve ono što se kasnije vrši kao provera predznanja, odnosno provera mogućnosti i kapaciteta dece da uđe u sistem obrazovanja služi samo planiranju nastave i e, planiranju aktivnosti koje će odgovarati njihovim potrebama. To znači da su svi zaposleni u obrazovanju u obavezi e, da e, prilagode svoje planove, odnosno način rada, metodičke i didaktičke principe, nastavna sredstva i resurse škole potrebama dece koje se upisuju u tu školu pretpostavljate da, da ćemo imati različite aktivnosti, odnosno različite planove koje moraju da obuhvate potrebe sve dece, odnosno da se uvaže e, prethodne iskustva dece koja nisu jednaka e, iz razloga što dolaze iz različitih sredina ili e, dolaze sa različitim kapacitetima. Odnosno, deca sa teškoćama u učenju, deca sa smetnjem u razvoju imaju e, jednaku dostupnost obrazovnom sistemu i mogućnosti da učestvuju sa vršnjacima u ovaj obrazovnom sistemu na različite načine prema e, svojim potrebama. Očekujemo da se u sistem obrazovanja, osim oni koji su zaposleni u obrazovanju, uključi i stručne institucije preko interesovnih komisija, pre svega mislimo na domove zdravlja, centar za socijalni rad i sve ostale stručne institucije u jednoj opštini, naravno i na lokalnom i na nacionalnom nivou i pomognu programe podrške ukoliko je deci potreban program podrške. Programi podrške se organizuju na više nivoa, zavisno od toga e, kome su namenjeni. E, oni mogu biti u okviru propisanih standarda, e, zatim mogu biti sa promenjenim standardima, ukoliko su sa promenjenim standardima e, oni e, u saradnji sa interesovnim opštinskim komisijama, koje više nisu komisije za kategorizaciju, nego komisije koje procenjuju e, potrebu za posebnom podrškom u stručnom i materijalnom smislu, donose odluke o tome šta je potrebno detetu a to može da bude i prevoz, mogu da bude i materijalna sredstva, mogu da budu i pomagala, mogu da bude i pomoć, e, stručna pomoć, pre svega onih osoba koje su zaposlene u drugim stručnim institucijama ili koje su zaposlene u e, obrazovanju, pre svega u specijalnim školama e, koje će postati resurs centri za pomoć obrazovnim institucijama. Šta u stvari podrazumeva inkluzivno obrazovanje, podrazumeva pravo na obrazovanje, jednaku dostupnost obrazovanja svima, zatim pravo na jednake mogućnosti i šanse u obrazovnom sistemu, a to znači prilagođavanje programa, redovnih programa i programe podrške, potrebama i sposobnostima dece koja su u sistemu, a znači i pravo na učestvovanje u društvu. To znači jedna šira socijalna inkluzija koja može svakom pojedincu da omogući da bude ravnopravan član društva i da mu omogući e, jednakost e, u pogledu, e, u pogledu učestvovanja, zapošljavanja, mogućnost u pogledu saradnje i odnosa sa vršnjačkom grupom kojoj pripada od najranijih dana na svim nivoima obrazovanja. Tako da pokušavamo u celom ovom procesu da uključimo e, predstavnike lokalne sredine u svakom smislu, što znači medije, e, kako bi podržali e, akciju kvalitetnog obrazovanja za sve. Ono što obrazovne ustanove jesu i do sada radile jesu da sprovode proces obrazovanja shodno potrebama dece u odnosu na program koji je kod nas na nacionalnom nivou e, programiran, ali ono što je specifično svake škole jeste e, da u odnosu na nacionalni nivo i nacionalni program e, prilagodi i stavi u funkciju sve raspoložive resurse kako bi u procesu obrazovanja sva deca mogla da se afirmišu, odnosno da zadovolje svoje potrebe i da im se pruži šansa da zajedno završe obrazovanje na svim nivoima kako bi postali ravnopravni članovi e, društva. U tom smislu su znači dobiti za sve. Dobit za dete, dobit za roditelje, za lokalnu zajednicu i za širi društveni kontekst. E, šta znači za širi društveni kontekst? E, povećava se mogućnost ravnopravnog učešća svih kategorija stanovništva e, u zapošljavanju i u procesu procesu davanja usluga na svim nivoima, tako da svi imaju jednake šanse da se to dogodi. Što se tiče porodica, roditelji dobijaju stručnu pomoć uh, u smislu uh, obrazovanja, uz obrazovanje, stručnu pomoć, odnosno dobijaju mogućnost da sami učestvuju i budu kreatori određenih aktivnosti koje će pomoći njima, dobiti za dete, da dete živi i radi u svom vršnjačkom okruženju, uh, da ima mogućnosti da uči, napreduje i razvija se sa vršnjacima, a da izbor aktivnosti u kojima će učestvovati odgovara njegovim potrebama, e, ne samo kalendarskom uzrastu, nego da odgovara trenutnim potrebama kako bi se zadovoljile sve mogućnosti koje dete može da razvije u toku obrazovnog sistema, pre svega od, od najranijeg razvoja i na svim nivoima obrazovanja. Pokušavamo da se sve kategorije stanovništva ne samo uključe u pripremni preškolski program koji je zakonom obavezan i koji sada je produžen sa 6 na 9 meseci, nego da se sva deca uključe i pre pripremnog preškolskog programa u a, obrazovne grupe a, pri preškolskim ustanovima ustanovama kako bi mogle da od najranijeg razvoja imaju mogućnost za najšira moguće iskustva koji će upotpuniti njegov razvoj. Zatim upis u osnovnu školu koja je, do, treba da bude dostupna svima i kasnije na sve druge nivoje obrazovanja i jednostavno ciljevi obrazovanja su usmereni na to da se pre svega poštuju prava dece, odgovornosti zaposlenih u obrazovanju, odgovornost lokalne zajednice, odgovornost roditelja da omoguće e, da se ti principi e, do kraja ispoštuju i realizuju obrazovanje. Samo dete e, nadamo se da će imati velike šanse da se razvija i živi u svom prirodnom okruženju i dobije sve vrste pomoći koje su neophodne da se do kraja razvije. E, još jednom da ponovim, e, da se pre svega sistem obrazovanja otvoren za sve društveno osetljive grupe pre svega, znači to su e, deca koji imaju teškoće u razvoju, deca koji imaju probleme u učenju, zatim romska deca, zatim deca koja žive u ruralnim sredinama i koja nisu imala mogućnosti e, za raznovrsna iskustva u procesu obrazovanja, zatim deca koja su raseljena i preseljena, deca koja potiču iz porodica koje su deportovane. E, u tom smislu obrazovanje mora da izađe u susret potrebama sve dece. Ali da ne zaboravimo da su i već, većinska populacija, odnosno da je većina populacije koja je u obrazovnom sistemu takođe zahteva promenu kvaliteta rada, odnosno da sva deca imaju e, pravo na kvalitetno obrazovanje e, i da sva deca imaju pravo da potpuno učestvuju u celokupnom obrazovnom sistemu shodno svojim potrebama, da se razvijaju i da a, e, mogu da učestvuju u svim nastavnim, vanastavnim aktivnostima ravnopravno, da uče materni jezik, a, da imaju mogućnosti da razvijaju svoje talente i sposobnosti. Inkluzivno obrazovanje obuhvata i posebno e, talentovanu decu, odnosno decu koja napreduju u obrazovnom sistemu e, brže, odnosno decu e, koji imaju potrebe da razviju svoje specifične talente. E, tako da se programi koji, su, koji će biti usmereni na razvoj talentovane e, dece će posebno biti obuhvaćene sistemom obrazovanja i omogućeno, bit će im omogućena prohodnost delatnost, osim redovnih programa, na, e, u sve institucije koje se e, bave darovitom e, decom, kao što su različiti centri, u našem kraju naravno Petnica i svi centri za talente, a ne samo uskostručne usko stručne institucije, nego će i osnovne škole i vrtići morati da budu povezani i uporedo razvijaju svoje programe sa tim stručnim institucijama kako bi omogućili tu prohodnost. Znači, od ove školske godine e, sve ovo što smo ispričali e, treba da se primeni u školama, odnosno da škole preko školskih programa e, su obavezi da izrade posebne programe podrške. Sve škole su na teritoriji cele Srbije e, dobile programe stručnog usavršavanja u oblasti inkluzivnog obrazovanja. E, to znači pre svega da su formirani e, timovi za inkluzivno obrazovanje na nivou škola E, koji će omogućiti zaposlenima u toj školi e, da što lakše zajednički izrade e, planove podrške za decu. Tako da se učitelji i nastavnici imaju mogućnosti da sa stručnim licima izrade te planove podrške u tom smislu da se nastava organizuje tako da pruža mogućnosti fleksibilnog rasporeda časova, E, zatim e, posebnih aktivnosti e, podrške u smislu promena metoda i načina rada, upotrebu svih raspoloživih nastavnih sredstava i fleksibilan raspored rada u učionici koji podrazumeva potpuno drugačije fizičko okruženje za decu koja su upisana u školu, a kojima je potrebna podrška. Ako se diferencirano urade programi i aktivnosti, odnosno planiraju za zadaci kroz aktivnu nastavu e, postoji realne mogućnosti e, da svi imaju e, imaju podršku u smislu toga da napreduju sobstvenim tempom, odnosno da se program realizuje redovan program, da se realizuje program podrške i da deca E, sva deca u jednom odeljenju e, dobiju onoliko koliko je potrebno e, da se u potpunosti razvijaju, odnosno da imaju mogućnost da isprate program koji je planiran. Ukoliko školama je pruženo, pružena je podrška u tom smislu da ukoliko je potrebno stručno lice, defektologa, logopeda, asistenta pedagoškog koji je uveden u, mogu, u veliki broj škola na teritoriji Srbije ili personalnog asistenta koga zakon omogućava na osnovu izrađenog programa podrške škola preko interesovne komisije traži određenu vrstu podrške, odnosno stručnog lica koji pomaže učitelju i nastavniku da se program podrške realizuje.